Hrvatski radio, obrazovni program. przetwórką. Godina je 1984. Kamoja Kimeu pretražuje prostor na desnoj obali rijeke Nariokotome. Mjesto je nekih pet km udaljeno od jezera Turkana u sjevernoj Keniji. Kamoja Kimeu naglasuje kao jedan od najvještijih tragača za fosilnim ostacima. Kimeu je počeo raditi za paleontologe i arheologe Mary Luisa Likija par koji je zaslužan za otkriće koje su povijest ljudi pomakli za nekoliko milijuna godina u prošlost. Radio je kao radnik na iskopavanju, ali brzo je učio. Godine 1964. pridružio se istraživačkom timu Richarda Likija, sina Mary i Luisa Likija, koji je počeo iskopavati kod jezera Turkana. Kamoja Kimeu postao je desna ruka Richarda Likija. Kada je ovaj bio na putovanju ili držao predavanja, Kimeu je nadzirao iskopavanja. Richard Leakey u knjizi Ponovno promišljanje podrijetla ovako je opisao sposobnosti Kamoe Kimeua. Kamojina vještina u pronalaženju fosilnih ostataka hominida ušla je u legendu. Lovac na fosile mora imati oštro oko i umnu predođbu tragača, mentalni obrazac kojim u svojoj potrazi za izdajničkim tragovima podsvjesno ocjenjuje sve što vidi. Neka vrsta mentalnog radara mu radi čak i kad nije jako usredotočen. Kamoje je stručnjak za fosilne ostatke hominida i nema boljeg nalaznika ostataka naših predaka. No i uz dobar nutarnji radar potraga je mnogo teža nego što se čini. Ne samo da su fosili često jednake boje kao kamenje među kojim su nađeni, oni su obično slomljeni u odlomke nejednakih oblika. Godine 1984. taj lovac na fosilne ostatke hominida naći će kod jezera Turkana svoj najveći nalaz. U kolovozu 1984. Kamoja Kime uvodio ekipu geologa i paleontologa. Za mjesto pretrage odabrali su područje kod rijeke Nariokotome. Ekipa je dva tjedna pregledavala teren, nisu našli ništa. Sljedeći dan tabor je trebao biti pospremljen, ekipa je trebala krenuti dalje. Dok se većina članova ekipe odmarala ili radila neke druge poslove, Kamoja Kimeu je pretraživao teren. Odabrao je krajnje neprivlačno mjesto, blagu uzvisinu zaštićenu akacijama. Površina je bila posuta kamenčićima od crne lave. Ako je bilo nešto fosilnih ostataka, na tom mjestu velika je vjerojatnost bila da su oni uništeni od stada koza koje su brstile akaciju. Onda je Kamoja Kimeu spazio komad crne kosti, velik poput kutije šibica. Komad kosti jedva da se razlikovao od okolnih kamenčića, ali Kamoja u njemu prepoznao komad čela hominida. Kamoja je odmah obavijestio Richarda Likija koji nije bio u taboru. Liki i paleoantropolog Alan Walker malenim zrakoplovom došli su do mjesta iskopavanja. Što su našli opisuje Richard Liki u knjizi Ponovno promišljanje podrijetla. Potrčali smo do mjesta gdje je sjedio Kamoja. Ispred njega složeno njegovo blago, poput dragulja iščupanih iz suhe zemlje. Desna sljepoočnica, lijeva i desna tjemena kost i komadići čeone kosti prekrasno očuvanog, mada slomljenog homo erectusa. Tako je Alan opisao nalaz u svom terenskom dnevniku. Kao i svi ostali, bio sam ushićen. Zavladalo je veliko uzbuđenje, šala i smijeh. Tu, pred našim očima, dijelovi čeone kosti i kosti u stjepočnice prerastali su u lubanju ljudskog pretka, homo erectusa, uspravnog čovjeka. Sljedećih četiri godine Likika Moja i ostatak ekipe pažljivo su pretraživali nalazište, prosijavali kamenje i slagali slagalicu od ostataka. Na kraju, ne samo da su uspjeli kompletirati lubanju hominida, već i gotovo cijeli kostur sastavljeni kostur pripadao je muškarcu. Lik i ekipa procijenili su da je muškarac bio star između 11 i 12 godina. Kostur je poznat pod kataloškim brojem kojim je zaveden u Kenijskom nacionalnom muzeju. KNIM crtica duplo VT 15.000. Ali ekipa koja ga je našla dala mu je ime dečko iz Turkane. Riječ je o jednom od najvrijednijih nalaza. Rijetko se nađe cijeli kostur dečko iz Turkane, najstarije i najkompletniji nalaz Homo erectusa, uspravnog čovjeka. Richard Leak je rođen je 19. prosinca 1944. u Nairobi, u glavnom gradu Kenije. Njegovi roditelji bili su poznati antropolozi i arheolozi Louis i Mary Leakey. Ali Richard nije namjeravao slijediti roditelje u izboru zanimanja. On je htio biti vodič na safarijima. Bio je to puno unosniji i glamurozniji posao. Ali godine 1963. Richard Leak je na jednom od svojih safarija kod jezera Natron u sjeveroistočnoj Tanzaniji našao čeljust Australopiteka. Nakon toga odlučio se posvetiti zanimanju svojih roditelja. Otputovao je u London, upisao studij, ali zbog nedostatka novca i nestrpljenja nikada nije završio fakultet. Godine 1967. pridružio se ekspediciji u dolini rijeke Omu u Etiopiji. Na putu do mjesta istraživanja prvi je put zamijetio jezero Turkana. Na tom će jezeru Richard Leakey sa svojom ekipom pronaći neke od najvažnijih nalaza. Među njima se ističe dečko iz Turkane. U knjizi Ponovno promišljanje pod svjetla, lik je ovako zamislio zadnje dane tog dečka. Krenuli su rano. Ova družina od šest pojedinaca s jasnim ciljem, grabeći krupnim koracima preko travnatog terena koji se valjao tu i tamo isprekidan drveće makacije ravnog vrha. Krdo antilopa, sjajno smeđe dlake i rogova savijenih poput vadičepa, bili su današnja meta. Tragovi krda viđeni su jučer i ako su procjene ispravne, krdo bi danas trebalo biti otprilike 25 km sjevernije. Mali komad puta za ove lovce, čija su snažna, atletski građena tijela, podobna da s lakoćom prevaljuju velike udaljenosti. Bili su tu braće i rođaci, svi, uključujući najmlađeg dječaka. Usprkos svojim godinama, on je također bio visok, vitak i mišićav. Njegovo široko lice s niskim koso spuštenim čelom i naglašenim arkadama izgledalo je poput lica njegovih rođaka. Bio je to njegov prvi lovački pohod i posljednji. Lovci su birali prikladni plijen, u blizini su bila i krda slonova ali bio je to preopasan plijen. Gomila mesa nije bila vrijedna rizika. Lovci su izabrali antilope. Liki iznosi pretpostavku da su na svom putu ovi lovci streli još jednu skupinu dvonožnih velikih primata. Oni su poput lovaca uspravno hodali, ali su imali naglašenije čeljusti. Oni nisu bili lovci, skupljali su hranu, uglavnom bilje i voćke. Liki pretpostavlja da su se ti biljožderi sklanjali s puta lovcima. Ovi su bili nenaoružani i za pretpostaviti je da su nekada mogli biti plijen lovcima. Liki dalje piše. Nedostatak prirodnog oružja ovi su lovci nadoknađivali svojom sposobnošću da se pritaje i lukavošću. Arsenalu grubih, kratkih kopalja i kamenja lovci su dodavali jednostavne, ali djelotvorne zamke i znanje kako navabiti životinje u njih. Kad bi kroz raslinje akacije koje je skrivalo lovce krdo došlo u vidokrug, razvijala bi se strategija. Kao plijen je izabrana jedna mlada životinja i skupina lovaca se podijelila. Svaki lovac znao što mu je činiti da bi se razdvojilo krdo i izdvojenu životinju navabilo u zamku koja se sastojala od kože, vrpci od kore drveća i grana. Liki pretpostavlja da je lov pošao po krivu, barem za dječaka. On je nekako zadobio posjekotinu na nozi, u panici počeo je trčati, kada je došao k sebi odvojio se od svoje skupine. Pala je noć, rana je krvarila. Odlučio je otići do jezera, tamo će ga njegova skupina možda naći. Liki piše. Dječak se bio dokopao ruba jezera. Plitke lagune obrasle bujnom travom svuda uokolo i trskom koja je rasla zna jezera. Puzeći je dovukao svoje iscrpljeno tijelo do umirujuće vode. Vrućica je polako prisvajala svoju žrtvu. Nakratko se osjećao bolje, mirnije, pospanije, jako, jako pospano. Nikad ga nisu pronašli u toj plitkoj laguni na zapadnoj obali jezera Turkana prije nešto više od milijun i pol godina. Procijenjeno je da je kostur dečka iz Turkane star oko milijuni 560 tisuća godina. Dečko je bio visok oko 1,62 cm, da je poživio mogao je narasti do 1,80 cm. Izgledom je bio sličan ljudima koji danas žive kod jezera Turkana. Razlikovao se samo po glavi. Mozak dečka iz Turkane bio je razvijen, ali imao je zapreminu od samo oko 880 kubičnih centimetara. Dečko iz Turkane pripadao je vrsti Homo erectus. Richard Leakey tu vrstu ovako opisuje. Homo erectus je uporišna točka u evolucijskoj povijesti čovječanstva. Na vrlo stvaran način on je preteča čovječanstva. Svi ranije od Homo erectusa bili su više majmunoliki, osim kratkovjekog ponešto zagonetnog Homo habilisa. Svi nakon Homo erectusa bili su upečatljivo čovjekoliki – po ponašanju i po obličju. Početak lovačkog i sakupljačkog načina života došao je s homo erectusom. Kameno oruđe je prvi put izgledalo standardizirano. Nametnuta je šablona mišljenja. Počela se koristiti vatra. Prvi put su se hominidi proširili izvan granica afričkog kontinenta. Homo erectus bio je lovac. Njegovo tijelo, način kretanja i razmišljanja, njegovo oružje i oruđe bilo je nadmoćno australopitecinima i homo habilisu. Homo erectus nije bio čovjek. Do homo sapiensa treba će od dečka iz Turkane proći još oko milijun i dvijesto tisuća godina. Ali homo erectus je imao standardizirano kameno oruđe i oružje. Prvi prepoznatljivi objekti koji su modificirali hominidi lomljenjem ili udaranjem oblikovani komadi kamena stari su oko 2,5 milijuna godina. Nađeni su u dolini Avaš u Etiopiji. To je početak upotrebe kamena kod hominida. Homo erectus napravio je korak dalje. Oni nisu mogli preživjeti bez kamenog oruđa. Upotreba kamena bila je temelj tehnologije milijunima godina, sve dok drevni rudari i metalurzi nisu oko petog tisućeća prije Krista počeli vaditi i obrađivati bakar. Ali i u početku doba metala drevni rudari tražili su i vrijedan kamen koji se mogao koristiti. Proći će još tisuću godina nakon početka bakrenog doba ili halkolitika dok će oružje i oruđe od metala biti jednako tvrdo poput onog napravljenog od kamena. Govori profesor dr. Aleksandar Durman, socijika za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu mogli bismo zapravo reći, ali to je dosta upitno, kad to cijela priča počinje. Mi jasno znamo da imamo neko vrijeme koje je negdje oko 6000. godine prije Krista, gdje vidimo početke traganja e, za rudnicima, rudištima i tako dalje. Negdje se govori o tome da je već u paleolitiku bilo tragova rudarenja, čeprkanja, kopanja, da bi se ušlo negdje malo dublje u utrobu, da bi se izvukao neki mineral koji je njima bio zanimljiv. Uglavnom je to crvena boja, prema tome e, razni su minerali koji su vezani uz tu crvenu boju, tako da je to moguće jer sve spilje koje znamo, barem one u, na prostoru e, Francuske i Španjolske, su oslikane crvenom bojom. Naravno nisu slikane jagodama, pa da imate tri dana crvenu boju, nego su bojane e, mineralima. To znači da ih je neko morao Naravno, u tim ranim vremenima je mogao skupiti na površini ono što danas više je nepojmljivo uopće da možemo nešto takvog naći. Ali e, možda za neke specifične je morao otići malo dublje, će prekati, dakle, ne baš prav rudnik, ali nešto u tom smislu. U ovim ranim vremenima e, ne vidimo zapravo te tragove tog paleolitičkog vremena. Međutim, od vremena neolitika mi vidimo da crvena boja i ima značajnu ulogu. Vidimo na lokalitetima u Turskoj koji počinju već vrlo rano, dakle prva zemljoradnja u Turskom počinje već od 8000 godine prije Krista, a tako možemo i južnije malo prema Jerihonu u tom prostoru naći, vidimo pokojnike kojima su kosti bojene crvenom bojom. I to je vrlo zanimljiva kombinacija. Zapravo vi ne možete staviti kakav god sloj stavili preko pokojnika. E, on ima i nekakvu odjeću on ima i svoju tkivo i kad se sve to raspadne, još uvijek ta crvena boja neće direktno sjesti na kost jer postoji ta među prostor koji je također istruno. Međutim, mi vidimo da je, su kosti bojane, naročito kosti lubanje i kod žena karlične kosti. Uvijek crvenom bojom. Homo erectus ili uspravni čovjek ovladao je vatrom. Vatra ga je štitila od grabežljivaca, ona je plašila životinje. Grijala ga je za vrijeme hladnog vremena i što je najvažnije, omogućavala je termičku obradu mesa. Kratki zubi Homo erectusa teško su mogli žvakati sirovo meso. Ja i Homo habilis lovili su životinje ili su, što je bio češći slučaj, tražili ostatke koji su ostali iza moćnijih grabežljivaca. Homo erectus bio je lovac, on je radio u timovima i mogao je loviti krupnije životinje. Ovladavanje vatrom i tehnika lova omogućili su Homo erectusu da se proširi iz Afrike. Prije otprilike milijun godina Homo erectus je došao na Kaukaz, sjevernu Kinu i na otok Javu. Kameno oružje i oruđe Homo erectusa bilo je posebno. Daniel Hedrick u knjizi Tehnologija svjetska povijest piše. Njihovo kameno oruđe zovemo dvosjeklim ručnim sjekirama zato što su one bile pažljivo lomljene na obje strane, kako bi se dobila prilično ravna i dugovječna oštrica za sječenje. Ručne sjekire i mesarski noževi mogli su biti teški i do 2,5 kg. Bili su to višenamjenski alati koji su se koristili za deranje kože i sječenje mesa ulovljenih životinja, za guljenje kože i rezanje drveta. Postojanje takvog kamenog oružja i oruđa značilo je i potragu za kvalitetnim kamenom. Počeci drevnog rudarenja imali su tragove u potrazi za kamenom poput kremena ili kvarcita. To je kamenje bilo traženo zbog svoje trdoće ili zbog toga što se dalo lomiti u listiće koji su se mogli jako naoštriti. I sad imamo taj odnos crvene i bijele boje. Možemo nekako naslučivati da nije čovjek umro kad je umro, nego je onog časa kad ga ogolimo do kosti. To ima još jedan problem ovih naših nalaza u Krapini gdje su kosti neke strugane, pa je bila jedna ideja da možda E, nisu oni možda bili kanibali, e, međutim moguće da je ova varijanta da ubrzate e, zapravo skidanje tkiva kad neko umre, da dođete do kosti. Ono što mi uvijek znamo i kao dječju igru, smrt bijela kost. Kad pokažete zapravo smrt, onda uvijek ona bijeli kostur, nije crna, dakle smrt je bijela bijela boja. I to je početak nečega kad nekoga sahranite da bi ponovo krenuo natrag u tim starim vremenima gdje se računa kao sjeme da će ako ga zasadite zapravo, stavite ga u utrobu zemlje da nikne, onda će to biti kao bijeli kostur. Da bi se ubrzao proces, onda mu morate dati crvenu boju. E, što je vrlo zanimljivo, čak nisu iste crvene boje. Neki puta lubanja može biti bojana e, crvenom bojom koja je vezana uz cinabarit Dakle, to je najatraktivnija crvena boja cinober, a ostali dio tkiva, tijela, posebno kao što sam rekao kod žena karlične kosti, to su onda bojene hematitom, željeznim mineralom, dakle crvenom bojom. Dakle, možemo govoriti da je prvo rudarenje možda upravo krenulo zbog potreba i za cinabaritom kao još i više za hematitom da bi se na neki način tako njihove ideje ostvarile. Pored kremena i kvarcita, drevni rudari tražili su zemlji još nešto. Oni su bili u potrazi za dragim kamenjem i bojama. Kamenje koje je svjetlucalo i boje koji su se mogle upotrijebiti u bojanju prvih slikarija bili su na cijeni. Pored toga, drago kamenje i boje imali su svoju ulogu i u ritualima drevnog čovjeka. Dragocijenost tih boja i kamenja tjerala je drevne rudare da još dublje kopaju i da počnu mijenjati okoliš. Dolaskom metala to će mijenjanje okoliša postati još i veće. U Bibliji, u knjizi o Jobu, postoje stihovi koji govore o drevnim rudarima. Ali na kamen diže čovjek ruku, te iz korijena prevraća planine u kamenu prekopava prolaze, oko mu sve dragocjeno opaža. Žilama vode on tok zaustavlja, stvari skrivene nosi na vidjelo. Vađenje kamena dugo je vremena zaokupljalo drevne rudare. Tijekom neolitika novog kamenog doba koje je trajalo od oko 8000. do oko 2000. godine prije Krista, na području današnje Francuske i Britanije nastale su rupe u zemlji duge stotinjak metara. Ljudi su ih iskopali kako bi našli kremen. Najstariji poznati rudnik na zemlji nađen je u današnjem Svazilendu na jugu Afrike. Tamo je u Ngvenja planinama nađen rudnik star 40.000 godina. Nas nastao kada su ljudi kopali u potrazi za crvenim okerom, bojom koja se koristila u pogrebnim svečanostima. Njome su se kosti bojale u crveno. Oko 3000. godine prije Krista u starom Egiptu raznim tehnikama poput bušenja, lomljenja ili glačanja od alabastera i granita proizvodile su se vaze i spomenici. Faraon Zoser bio je prvi vladar Egipta koji je podignuo građevinu isključivo od kamena. Vojska starog Egipta sve do 7. stoljeća prije Krista imala je oružje od kamena. Vrhovi strijelica i kopalja, sjekire bili su napravljeni od kamena koji je bio puno ubojitiji od oružja koje bi se napravilo od bronce. Da, vi kad gledate e, zapravo određene vrste kamena, onda ćete imati rožnjak kod nas, koji je najtvrđi, ima preko sedam tvrdoću, a to je tvrdoća čelika. Prema tome, tek u onog časa kad uđete u srednji vijek i kad dođete do čelika, tek ste se onda povezali tvrdoćom sa onim tim ranim vremenima. Rijeke valjaju kamenje one ga i oblikuju i vi zapravo ako trebate neki oblik onda ga možete već pronaći e, negdje u koritu rijeke. Naravno u onim dijelovima rijeka koji su imaju ubrzani tok gdje onda valjaju veće kamenje pa onda vi možete birati. Kad dođete recimo do Zagreba, e, do studentskih domova tamo e, Stjepana Radića dakle, tamo ćete vidjeti ubrzano kretanje Save, nakon toga je usporeno i više nema zapravo tih oblutaka, tu nemate šta tražiti. Ali od Zagreba prema zapadu i prema sjeveru, prema Sloveniji, posebno tamo negdje oko iza Zaprešića u tom dijelu, naći ćemo velikih komada kamena, ne morate ništa rudariti, sve tamo. Naravno njih je lakše i cijepati i sve ostalo, jer su zapravo nekako već po obliku i veličini za ruku, pa se može s njima lakše operirati. danski arheolog Christian Jürgensen Thomsen, koji je rođen 1788. u Kopenhagenu i živio je do 1865. godine, postavio je sustav od tri doba. On je bio kustos Danskog nacionalnog muzeja i morao je nekako urediti veliku izložbu skandinavskih starina i arheoloških nalaza. Godine 1819. otvorena je ta izložba i Thomsen je u njoj nalaze iz prapovijesti i povijesti klasificirao prema tri doba – kamenom, brončanom i željeznom dobu. Njegov učenik i nasljednik na mjestu kustosa Nacionalnog muzeja Jens Jakob Asmundsen Vorse potvrdio je vrijednost te podjele iskopavanjem tresetišta i grobnih humki u Danskoj. John Labok, arheolog i bankar, u svojoj knjizi Prapovijesna vremena proširio je sustav od tri doba tako što je kameno doba podijelio na staro, paleolitik i novo, neolitik. Kasnije je podjela na doba doživjela još veće proširenja. Tako je brončano doba dobilo bakreno doba ili eneolitik koji prethodi pravom brončanom dobu. Početak nekog doba nije jednak za sve krajeve zemlje neolitike na područje Velike Britanije došao prije otprilike 6000 godina, što je značajno zakašnjenje u odnosu na jugoistok Europe. Bakar je uglavnom taj koji prvi evidentiramo. Nešto je kasnije i zlato e, vidimo. E, čak imamo u najranijim e, vremenima imamo jednu, jedan grob u kome imamo bakrene perlice koje su u sredini tih, među tim bakrenim perlicama nađena jedna olovna. To je zapravo gotovo nekorisan metal u tim danim vremenima, premekan da bi se nešto, ali je stajao jer je bio taj čudan takav kakav je bio, pa ga je neko stavio u sred ogrlice da nosi neku poruku. Ono što sam htio reći, bakar je primaran, ali kako u kom kraju. Odnosno, kad vulkanske aktivnosti izbace lavu, zajedno s tim idu i metali taj sumpor koji izlazi van dođe na nebeski prostor, tu se veže uz dakle druge plinove i krene sumporna kiša. Ta sumporna kiša koja pada u onom času kad se već počeo svrdnjavati taj vulkan. Ta sumpor, odnosno bolje rečeno sumporna kiselina koja se stvori kroz tu sumpornu kišu, otopi sve osim elementarnog bakra. Tako da mi imamo negdje u davnim vremenima su bili par milimetara ili par centimetara debeli slojevi elementarnog bakra. Onda idete dolje kroz tu dubinu različitih struktura, pa onda je oksidni bakar, pa onda idete karbonatni bakar i dolje idete sulfodni bakar, onaj koji danas eksploatiramo u najvećem slučaju. Dakle, sve smo to morali potrošiti da dođemo do ovog dolje. U Neolitiku došlo je do nekoliko tehnoloških revolucija u Donjim Vjestovicama u Češkoj nađene su igle koje su stare oko 20.000 godina. Iz tog vremena na tom nalazištu datiraju i nađene mreže za lovi ribolov. Na početku neolitika pojavljuju se i mužari i mlinovi koji se ne koriste za mljevenje pigmenata za boje, već za mljevenje žitarica. Prije 12 do 10 tisuća godina na području takozvanog plodnog polumjeseca u kulturi koja se naziva na Tufijanskom, koja se prostirala na području današnje Palestine i Južne Sirije, ljudi su počeli živjeti djelomično sjedilačkim načinom života. Neke od njihovih građevina bile su napravljene s temeljem od kamena vapnenca. To upućuje da su te građevine bile građene da traju. Ljudi na tufijanske kulture koristili su se nizom kamenih alata, takozvanim mikrolitima ili malim kamenjem. Te oštrice i vrhovi strelica pričvršćivali su se na drške i tako postajali alati ili oružje. Neki od tih alata služili su i za sjetvu žitarica. Jan Tatarsal u knjizi Svijet od početka do 4000. godine prije naše ere piše. Drugi natufijanski alati uključuju mužare koji su korišteni za razbijanje oraha i mljevenje žitarica i oruđe od kostiju poput harpuna, ribarskih udica, igala i šila. Otisci na grudama gline nađenim na sličnim nalazištima u regiji upućuju na to da su korištene pletene hasure i košare. U plodnom polumjesecu prije 10.500 godina, do otprilike prije 8.500 godina, u nalazištu koje se naziva predkeramički neolitik, udomaćuju se razne životinje i biljke. Na nalazištu Ganj Dareh u današnjem Iraku nalazi stari 9000 godina upućuju da su tamo udomaćene koze i neke žitarice, prije svega einkorn pšenica. Nastambe u tom razdoblju napravljene su od drveta i trske ali brzo nakon tog vremena na mjestima poput Abu Hureire u današnjoj Siriji grade se građevine od više soba napravljene od sušene cigle. Te su nastambe okupljene u sela, imaju pećnice i ognjišta. Neke od tih nastamba imaju ukrašene zidove i velike skulpture. Među tim nalazištima izdvaja se Çatalhöyük u Turskoj, nalazište koje je staro oko 8500 godina taj čatal hug bit će važan i za početak obrade metala. Pa kad imate taj elementarni bakar, on ima već jednu zanimljivu boju, već je on je vrlo čist, dakle on nema ono što danas možemo vidjeti u rudačama. Danas kad izvučete neku rudaču, tipičnu rudaču za danas, koja se eksploatira, ima 2% bakra u rudači. 40% željeza. E sad vi među tim željeza morate te tragove bakra naći, to nije baš tako atraktivno. E sad ostao je problem kako je neko rano prije početaka neke te ozbiljne tehnologije pretapanja bakra imao bakrenu ogrlicu. Vrlo jednostavno. E, naime, taj bakar e, se izvukao, kako nije pretvrd, Bakar je, e, dakle, ako bismo govorili o tvrdoći, i to je jako važno da sad na početku nešto kažemo, ako imamo, dakle, kredu koja je jedan, po tvrdoći Moskove skale i onda imamo deset dijamant, e, sve ostalo je, dakle, između toga. Bakar ima tvrdoću i pol Međutim, e, bronca ima tvrdoću pol željezo ima pet, čelik ima sedam E sad su tu ostali drugi minerali koji su negdje ili ispod ili gore iznad smješteni. Dakle, to je taj E, ta tvrdoća, s njom onda možemo operirati kod raznih alatki jer jednostavno ako nemate dovoljnu tvrdoću onda ne, je besmisleno. Međutim, zašto ovaj rani bakar, recimo imamo Čatalhijik lokalitet u Turskoj, jedan od najstarijih lokaliteta na, naselja na svijetu negdje e, iza 8000. prije Krista počinje. Tamo imamo bakrenu ogrlicu i to je koma dolova. I onda je uvijek pitanje bilo pa kako to imaju i relativno su pravilne te perlice. Kako je to moguće? Onda je jedan Arheolog napravio eksperiment, uzeo taj elementarni bakar tamo gdje ga još uvijek ima, nanizao ga je po prilici slične veličine, nije isti, ali ono kako je mogao naći komadiće, e, negdje izbušio male rupice kroz njega nije tvrd pa se dakle moglo izbušiti i onda je stavio nit jednu, čvrsto je to povezao na kraju tako da je dobio štapić. I taj štapić je valjao po žrvnju kako su imali one žrnjeve, ne rotacione, nego one koje naprijed natrag, on je valjao po njemu i nakon nekog vremena dobio je upravo takvu ogrlicu savršeno napravljenu, ne baš kao da je ljevana u kalupima, ali je zapravo istih oblika i tako dalje. Dakle, eto, čovjek se snalazio i u onom času kad još uvijek eh, razmišljamo o tome da metalurgije nema. Početak rudarenja vezan je uz vađenje dragocjenog kamenja. Tragovi tog rudarenja mogu se naći u paleolitiku. Cilj tog rudarenja bilo je nalaženje kamenja koje se moglo koristiti ili obraditi za oruđe ili oružje. Na cijeni su bili kvarcit, kremen i nefrit. Pored toga, tražilo se boje ili zemlju koja se mogla jesti. To je pak imalo svoju upotrebu u ritualnom životu drevnih ljudi. Traganje pak za svjetlucavim kamenjem označilo je i danju revoluciju u rudarenju, ali i u trgovini. Robert James Forbes u knjizi Metalurgija u starini piše. Drago kamenje bilo je predmet trgovine već u Neolitiku i ono je bilo prenošeno na velike udaljenosti, vjerojatno od plemena do plemena do dalekih zemalja, gdje je potražnja bila poticana potrebama ili pohlepom primitivnog čovjeka. Najvažniji od tog dragocjenog kamenja bili su lapis, lazuli, tirkiz i jantar. Naravno da postoji razlika između našeg znanja o dragom kamenju i onog koje su imali stari – sada na dijamant otpada oko 95% vrijednosti sveg nađenog dragog kamenja. Čak i u drugoj polovici 18. stoljeća taj postotak bio je samo 50%, a prije naše ere taj postotak bio nula. Vađenje dragog kamenja imalo je malo utjecaja na razvoj rudarskih tehnika, jer su većina njih bili sakupljeni s površine. I koliko znamo, samo su tirkiz i još neko drago kamenje bili vađeni iz zemlje ili iz rudnika nalik na one iz kojih se vadio bakar. Potraga za metalima počela je također na površinskim nalazima. S vremenom ta bi se nalazišta iscrpila i drevni rudari morali su početi odlaziti pod zemlju kako bi našli metal. U istočnoj Srbiji imamo položaj rudne glave. Rudna glava je možda najstariji rudnik bakra na svijetu evidentiran. Imamo u Bugarskoj nešto malo mlađi rudnik koji se zove Ajbunar. Dakle, to su svrtnjevi to je nešto što nije veliki front ili ne ide se horizontalno u stijenu, nego se ono krene u potrogu za metalom, vidite kako ga ima ispod vas, vi onda krenete kopati. Naravno, koliko možete se spustiti i koliko možete toj stijeni ući široko. Negdje do 10 metara dubine to i tako ide recimo. Imaju površinu koja je negdje 150 e, metara dakle širine i tu imamo više takvih desetak, dvadesetak takvih rupa u kojima su oni iskopavali i to je eto taj prostor, dakle e, ide se u dubinu. Ono što je važno e, što zapravo izlače na tome prostoru. Izlače minerale koji su vezani uz e, malahit i azurit. To su karbonati. Dakle, to više nije samo čisti oksid, nego već pomalo a, miješano, ali to je velika koncentracija bakra još uvijek u njima, tako da tu više nije problem kad ga istopite, dobit ćete 97% bakra i tako dalje, već je velika količina i to onda nije problem. Dakle, kopa se i u Ajbunaru i ovdje u Rudnoj glavi, to je vrijeme, kao što sam rekao, te vinčanske kulture za koju ja sam već davno negdje pisao da je ona zapravo prva populacija ograničenih resursa. Bolje rečeno, ona ukida ono što zovemo rani neolitik. Kod nas je to starčevačka kultura, ona dolazi barem je tako u nekoj mojoj e, pretpostavci, dolazi za nadolske visoravni u potrazi za metalom, upravo tim e, malahitom i azuritom. E, tamo ga je već nema ili već potrošen ili ga nikad nije bilo u nekoj posebnoj koncentraciji. Oni putuju na sjever, ali ne idu sustavno kao što zemljoradnik ide. Uzme jedan prostor, okupira ga, pa onda obrađuje zemlju, pa onda druga generacija se pomakne dalje i brže kao što stočar ide, seli se za novim pašnjacima i tako dalje. Međutim, ovi idu ciljano. Dakle, populacija ograničenih resursa krene, ali ne sva populacija. Krenu kao neke vrste izviđača. U neki prostor tamo vide da toga ima u velikim količinama i onda krenu. Oko godine 9000. prije Krista dolazi do još jedne revolucije. Čovjek je počeo upotrebljavati metal. Prvo su počeli upotrebljavati drevni ljudi bakar i zlato. Jedan i drugi metal mogu se naći u prirodi i lako se daju obraditi. Posebno je na cijeni bilo takozvano meteorsko željezo, koje se, kao što mu ime kaže, može naći u meteorima koji su pali na zemlju. Mirčaj jade, povjesničar religija, u svojoj knjizi Kovači i alkemičari ovako piše o meteorskom željezu. Primitivni ljudi obrađivali su meteorsko željezo još davno prije no što su naučili iskorištavati zemne željezne rudače. Meteorsko su željezo obrađivali kremenim čekićima i oblikovali predmete koji su po izgledu potpuno odgovarali onima od kamena. Tako su grenlandski eskimi svoje noževe izrađivali od meteorskog željeza. A kada je Cortes zapitao asteške poglavice odakle im njihovi noževi, oni su mu kretnjom pokazivali put neba, kao Maje s Jukatana i Inke iz Perua, tako su i Asteci upotrebljavali samo meteorsko željezo i stoga su ga cijenili više od zlata. Prvi nalazi obrađenog zlata nađeni su u Egiptu i Mezopotamiji. U petom i četvrtom tisutljeću u grobove u istočnoj i srednjoj Europi također se počinju stavljati predmeti od zlata. Najobilatiji je nalaz iz Varne u Bugarskoj, gdje je u jednom grobu nađena gomila zlatnih predmeta. Ono što je važno u tim najranijim vremenima, dakle imamo taj prostor istočne Srbije, e, rudnu glavu, e, imamo čak i nešto što je jako važno, u blizini toga je e, Jovan planina koja je zlatna planina. Na sjeveru u Rumunjskoj, dakle u zapadnom Rumunjskoj, ne baš na Karpatima, nego malo zapadnije. Dakle, kad bismo Dunavom nastavili uzvodno od te rudne glave uzvodno išli, došli do prostora Mađarske, onda se mora doći na rijeku Maroš. Tamo imate planine koje se zovu muntimetaliče, metalne planine. U njima ima jako velika koncentracija bakra, međutim do njih su e, Munti Puseni Zlatne planine. Imate čak grad koji se slavinski zove Zlatna. Dakle, i na jednom i na drugom mjestu imamo bakar i zlato i bakar i zlato. Dakle, oni dolaze upravo kao prva populacija sjedaju na taj potpuno neatraktivan prostor za zemljoradnika ili stočara, jer su planine teški prolazi i tako dalje, ali njima su i kako važni. Međutim, oni drže vezu s jugom, sa Anadolskom visoravni, jer je tamo tržište ovdje nema populacije koja će baš kupovati zlato i zašto će ga kupovati, bez obzira što može biti atraktivno, doći će i to vrijeme, ali treba civilizaciju dići na tu razinu. Grob 14 u Varni, u kojem je pokopan muškarac star između 40 i 50 godina, sadržavao je preko tisuću predmeta, od kojih je njih 980 bilo od zlata. Tu su kuglice, prstenovi, narukvice, čak i navlaka za muški spolni organ od zlata. Većinu predmeta od zlata činile su kuglice, ručni rad koji je bio tako napravljen da se mogao prišiti za odjeću. Pored toga tu su bili zlatni ukrasi za sjekiru, čekić i žezlo. Sve su to bili ukrasi koji su se pored ušivanja provlačili kroz rupe ušima ili ustima, ili bi se stavljali na glavu ili provlačili kroz bradu ili brkove. Pored zlata, u grobovima u Varni nađeni su i predmeti od bakra. Dok je zlato služilo za ukras, bakar je služio za kopiranje predmeta. Tako su u grobovima nađene sjekire, čekići i dlijeta od bakra. Obilje nađenih predmeta od zlata i bakra u Varni sugeriraju da su ljudi pokopani na tom groblju ili imali sjajne trgovačke veze s okolnim područjima bogatim zlatom ili bakrom ili su vladali tim područjima. Kod tih drago kamenja i tog unikatnih e, komada e, jako je teško ući u stijenu i kopati stijenu koja je te tvrdoće. Vi imate eto tako rudare koji dolaze u srednjem vijeku iz prostora Češke i tamo dalje, u srednjovjekovnu Srbiju gdje je tamo puno tih rudnika ima i tako dalje, sa nekim iskustvima koje su tamo imali, jer ovi dolje nisu imali, još uvijek skupljali to, taj bakar i sve ostalo gore s površine. Međutim, pokazuje se već u srednjem vijeku da neke jednostavno konglomeracije stijena niste mogli, zbog tvrdoća niste mogli raskopavati. Kako izgleda skupljanje zlata? Vi danas imate rudnike gdje se vadi zlato, ali Eh, ako gledamo one kaubojske filmove, ali to je vrlo realno, bez obzira što to izgleda kao ovako eh, Disneyland, ljudi su ispirali zlato u rijekama, kao ta planina Deli Jovan, planina, imate dvije rijeke, Pek i Timok. Eh, to su zlatne rijeke. Dolje ljudi i danas skupljaju, Zagrebe taj pjesak koji je zlatonosan i onda ga e, u nekim velikim posudama rotiraju, onda izbace van ono što je e, lakše, dolje taj ostane pjesak sa nekim elementima zlata. i e, sad to treba odvojiti. Međutim, tako vam je i sa kositrom. Kositar i danas najveće količine kositra su Malezija, gdje se van vadi isto tako aluvijalan. Dakle, izvlačite ga iz, korita rijeka, još uvijek ne kopa tamo gdje bi ga se moglo kopati. Dakle, tu su neki problemi, tako i ovi minerali tvrdi. Oni dolaze u tvrdim stijenama, ne možete baš kopati zbog minerala, ali onda obilazite te potoke ispod tih posebnih planina koje su bogate time, a priroda je učinila svoje, milijuni godina su učinili svoje da e, toplo-hladno razbijaju strukturu stijena, ona se valja dolje u rijekama, rijeke isperu to očiste i dolje dobijete zapravo te minerale koje onda trebate e, konačno oblikovati. Prvi predmeti napravljeni od metala, kuglice i šila napravljeni su u Europi oko 5000. godine prije Krista. Predmeti su oblikovani udaranjem i bili su od bakra. Nakon bakra dolazi i zlato. U petom tisućeću prije Krista počinje i obrada metala taljenjem. Temperatura taljenja bila je tada oko 800 stupnjeva Celzijusa. To se radilo u pećima sličnim onima nastalim za pečenje fine keramike. Nakon taljenja ubrzo slijedi i tehnika lijevanja. Otopljeni metal ulijevao se u kalupe, onda bi se dodatno obrađivao udaranjem ili možda opet zagrijavanjem. Prve posude za taljenje i ostaci šljake nađeni su na Balkanu i datiraju se u oko 4000 prije Krista. Najstari pak rudnici bakra nađeni su u južnoj Bugarskoj, u Ajbunaru, gdje je bakar vađen iz rovova dugih 80 metara i širokih 10 metara, te oko 20 metara dubokih. Ti se rudnici datiraju 5100. prije Krista. Prve rudarske galerije napravljene su u rudnoj glavi u Srbiji, u tim se rudnicima također tražio bakar. Rani rudari su pored bakra tražili zlato. Naravno, zlato uvijek bilo dragocijenije, pa se uvijek i u arheološkim slovima koje mi istražujemo, tamo gdje možda nađete i bakra, možda nećete naći nikad zlata, a možda su bili paralelni. Međutim, kad vidite kako je dragocjeni bakar u tim vremenima, imate spaljenu kuću, i u toj kući nemate nigdje traga, a vidite da su bili neki tragovi metalurgije ili negdje. Dakle, neko je raskopao tu spaljenu kuću da izvuče one tragove bakra jer je bilo potrebno. U kasnim vremenima toga više nemate. Kad dođe željezo, vrijeme željeza, onda nađete takvu jednu spaljenu kuću ili cijelo naselje koje je spalilo se, eto tako, iz koznakog razloga, unutra ćete naći čavala koji su bili zabijeni u gredama, željezo niko ne skuplja. Željezo je na neki način demokratski materijal, e, to je nešto što ga, eto tako, zbog toga što ga ima 5% u prirodi, pa ga se onda može iskoristiti, pa ga se može i odbaciti, bez obzira što ono možda bi se možda ponovo taj čavao iskoristiti moga u, drugoj, u drugom smislu. Dakle, eto, tu kod e, zlata imamo očito možda malo kasnije ga evidentiramo, ali ga, kad ga počinjemo evidentirati onda ide još jako rano, dakle sa tim ne elementarnim bakrom, ali s tim oksidnim, odnosno karbonatnim bakrom, malahitom i azuritom. Čak i ta vinča, malo se manje govorilo o tome, ja sam negdje ganjao zapravo neke e, tragove zašto vinča dolazi samo zbog bakra u ove prostore e, balkanske, onda sam zapravo shvatio da je i zlato jako važno. Naime, baš sama Vinča, kultura se zove Vinča, pokriva jedan prostor Srbije, gore onda ide tamo e, nešto sjeverne jug Mađarske, Rumunsku ima dio i istočni dio Hrvatske. I što se zapravo dogodilo? Ključni lokalitet te kulture je Vinča, ima 10 metara slojeva, dakle ona je jedno 6-7 km od centra Beograda tamo se počelo kopati i odmah iza 1900. godine. U svim slojevima arheolog koji je tamo kopao našao je cinabarit i našao je neke specijalne peći za koje on tvrdio da su to peći u kojima se zapravo e, zagrijavao taj cinabarit da bi neki oksidi odnosno neki plinovi izašli van iznutra da bi ga se onda razbilo i dobili ste tu najatraktivniju crvenu boju koju čovjek imao do početka 20. stoljeća, to je cinober. Bakar, riječ za taj metal, dolazi od turske riječi bakir, je crvenkast teški metal koji ima talište na 1083 stupnja Celzijusa. Nakon srebra, bakar je najbolji vodič topline i elektriciteta, otporan je prema koroziji. U antičko doba postao je rijedak, većina bakra tada je dolazila s otoka Cipra. Bakar je tada bio poznat pod imenom Ciparska ruda. Otuda je i latinski naziv za bakar, kuprum. Zlato je privlačilo ljude svojom bojom. Ona je takva zbog elektroničke strukture atoma zlata, koji apsorbira elektromagnetsku radijaciju s valnim duljinama manjim od 5600 angstroma, ali reflektira valne duljine veće od 5600 angstroma. To je valna duljina žutog svjetla. Zlato je pak jedno od najređih elemenata u zemljinoj kori. Računa se da ga ima samo nekoliko miligrama po toni, Pojavljuje se samorodno u primarnim ležištima, nalazi se u obliku zrnaca, ljuštura, pločica ili razgranatih žica u stijenama. Zbog toga su tragači za rude bili ključni u razvoju rudarstva. Robert James Forbes u knjizi Metalurgija u starini piše. Prvi korak u rudarenju je potraga za metalima. Vođen svojim znanjem ruda i minerala, možda i nekim znanjem morfologije naslaga u kojima se metali pojavljuju ili nekom teorijom njihova postanka, tragač mora pronaći naslage rude. Sigurno je da su od najranijih vremena tragači pretraživali daleke zemlje u potrazi za kremenom, dragim kamenjem ili rudama ali nemamo jasan zapis načela kojima su se vodili. Neki primjeri mogu se naći u klasičnim tekstovima. Plinije govori o crvenoj boji koja vodi do željezne rude i on zna o koncentraciji dragocjenih metala u oksidiranim vidljivim naslagama bakrene rude u Španjolskoj. Etikus u svojoj kozmogoniji spominje bijele kamenčiće koji su siguran vodič za naslage zlata, barem u Britaniji. Ako se metal poput zlata ili bakra našao u čistom obliku, možda u grumenima ili listićima, lako se s njime dalje radilo. Ali ako je metal bio pomješan s drugim elementima, trebala je vještina kako bi se on odvojio. Rani rudari i metalurzi napravili su niz malenih tehnoloških revolucija kako bi dobili čiste metale. Govori profesor dr. Aleksandar Durman socika za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Te peći nemaju ravno dno, one imaju malo kupolu. Imate čak po tri u jednoj kući. U svakoj prostoriji imate po peć. Nisu one peći za grijanje u tom smislu, nego tehnološke peći. I što se zapravo radilo? Imaju jako kosodno i plitku kupolu. I što se dogodi? Vi ubacite unutra cinabarit. Ubacili su cinabarit, zagrijavali ga, na 400 stupnjeva cinabarit se pretvori u plin. On se kondenzira na kupolu peći koja nije visoka i kad je dovoljno velika kaplja, ona je zbog svoje težine kapne dolje i padne kroz vatru i ta kaplja metala sada prolazi kroz tu vatru i ne skrutne se. To je živa. Međutim, ono što je još zanimljivije bilo, kad sam gledao to, naravno ja sam to samo mogao preko fotografija gledati i crteža starih, onda sam shvatio da ispred peći, koja ima takle kosu dno, sve curi iz peći prema naprijed. Ima jedan mali uski jarak. Sve je uteklo, spustilo se u taj jarak. Vi ste to mogli skupiti i dobiti živu. I e sad se pitate kome treba živa pol tisuća godina prije Krista, ali živa je zlatotopka. Na dnevnoj temperaturi, dakle ovih 15-20 stupnjeva, e, bacite taj prah pun pjeska i tog malih tragova zlata na živu živa će, ga, otopiti zlato. Otopit će i srebro malo sporije i, i bakar će malo sporije, ali zlato najbrže. Kako je ona tekuća, to je dakle jedini metal koji je tekući u dnevnoj temperaturi, vi ćete to odvojiti od onoga, onoga što je bilo prljavo prebacite na drugo mjesto, ponovo zagrijati u toj drugoj posudi gdje imate tu živu, a na njoj pliva kao skrama zlato, to ćete ovaj, zagrijati, na 400 stupnja živa će ispariti i dobili ste zlato. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimila Marijana Begović, u i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.